hadisa iz tematike ili pod tematike Nevaqidul Vudu poglavlje o stvarima kojima se kvari abdest i dolazimo do 70. hadisa koji se prenosi od Ebu Hurire radijallahu anhu da je rekao rekao je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam men mejten فليغتسل ومن حمله فليتوضا onaj koji okupa mrtvoga neka se i on okupa a koga bude nosio neka i on uzme abdest prenosi ga imam Ahmed i Nesai i Tirmizi i Tirmizi kaže da je hadis Hasan a kaže imam Ahmed u ovom poglavlju, poglavlju ili ovom poglavlju nije vjerodostojan jedan hadis međutim većina imama smatraju imama u hadisu smatraju da se ovaj hadis može uzeti kao hasen zbog mnoštva puteva ili pravaca kojima se prenosi i zato što je ovaj hadis meukuf to jeste između Ebu Hureyre radijallahu anhu i prenosioca koji se navodi u senedu odnosno lancu prenosilaca postoji jedna praznina to jeste Ebu Hureyre radijallahu anhu i taj prenosilac nisu bili u kontaktu kako je dokazano kod većine. Međutim, hadis je hasen, to jeste dobar prihvatljive, s obzirom na mnoštvo pravaca putem kojih dolazi. Da vidimo šta možemo sada da shvatimo iz ovoga hadisa. Ponavljamo, znači hadis, hadis se kaže je Horere radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi rekao onaj koji okupa mrtvoga neka se on okupa, a onaj koga bude nosio neka i on uzme abdest. Vanština ovoga hadisa, draga braćo, ukazuje da je obaveza se okupati nakon što se okupa mejit. Bilo da se radi o kupanju dijela mejita ili cijeloga mejita. Znači nekada više ljudi kupa jednoga mejita, a nekada čovjek sam. Bez obzira znači da li on kupao dio mejita ili samo pomagao u smislu kupanja, dužan je da se okupa. Znači da pomaže u kupanju a kasnije ćemo reći da postoji razlika između onoga koji posipa vodom. Na njega se ne odnose ove riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, eh, hadis je općeniti i onda općenito i generalno obuhvata sve mrtve. Bilo da se radi o punoljetnim, bilo da se radi o maloljetnim, bilo da se radi o muškarcima, bilo da se radi o ženama. Bilo da se radi o nevjernicima, bilo da se radi o muslimanima, bilo da se radi o tome da čovjek kupa preko neke zaštite kao što su rukavice ili bez rukavica. Znači, hadis je općenit i pošto je on općenit, on se zadržava u svojoj općenitosti i tako ga i prihvatamo i kažemo sve mogućnosti koje su ovdje navedene, bilo se radi znači o vrsti ili rodu čovjeka bilo se radi o punoljetnim, maloljetnim, bilo se radi o muslimanu, o bilo se radi o muškarcu i ženi, bilo se radi o tome da imamo rukavice ili nema rukavice, u tom slučaju dužni smo da se okupamo prema vanštine ovoga hadisa, a kasnije ćemo doći do onoga mišljenja koje je u ovom pogledu i u pogledu ovoga hadisa odabrano kod islamskih učenjaka. Kažu fukaha, to jeste islamski pravnici, da je gasil, kod nas se prije govorilo gasal, gasal ili gasal, kažu za onoga čovjeka koji kupa mrtve, ha, on se zove gasal. Pa imamo danas prezimena kod nas, na prezivaju se gasal, znači da su bili poznati po tome što su kupali mrtve. Znači gasal, onaj koji kupa mrtvog ili mejita, je onaj koji ga prevrće i direktno ga dodiruje, pa makar to bilo samo jedanput koji prevrće mrtvoga, znači koji ga kupa. A onaj koji posipa vodom na mrtvoga i pomaže pri kupanju, ali ne dodiruje mrtvoga, ne prevrće ga i tako dalje, u tom slučaju on nije gasal i nije dužan prema ovome mišljenju da se i on okupa poslije kupanja ovoga mrtvoga. Međutim, draga braćo, znači sad smo shvatili pojedinosti hadisa, ovaj hadis je u kontradiktornosti sa hadisom koji dolazi od Ibn Abbas radijallahu anhu kod imama al da je vjerovjesnik alaih salatu wasalam rekao Lejsa alejkum fi gusli mejitikum gusl i da gaseltumu. Kaže, kada vi okupate mrtvoga, niste dužni da se i vi okupate. Ta što se hadisu kaže. Jer inne men jitekum je mutu tahiran wa lejse bi neđisin fa hasbukum en tagsilehu u taksilu eidijekum. I vaš mrtvi umire kao čist i nije prljav i dovoljno je da operete svoje ruke. Dovoljno je da operete svoje ruke. Kaže Hafiz ibn Hajar, a to je znači onaj koji je sabrao ove hadise u ovoj zbirci koji govori o propisima ovaj hadis je Hasan i najbolje je kad imamo dva suprotna hadisa, misli se po značenju, koje se suprotstavljaju, u jednom sad kaže se da treba oprati, da je to dužnost, u drugom se kaže da to nije obaveza, znači se preporučuje. Da se objedine hadise ako se to može učiniti. Ako se to može učiniti, u ovom slučaju se također može učiniti, pa prvi hadis od Ebu Horiru kome se kaže ko okupa mrtvoga, neka se i on okupa, a ko bude nosio mrtvoga, neka on uzme abdest, se tumači u smislu pohvalnosti. Da je to pohvalno, a ne da je obaveza. Znači da je to pohvalno, a da to nije obaveza. Također, znači ovakvo objedinjavanje ova dva hadisa se također može opravdati predajom od Abdullaha. Abdullah je sin imama Ahmeda. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel. Koji prenosi Ibn Omera da je rekao Kuna nagsilu mejite, fa minna men wa minna la Mi smo kupali mrtve, pa neki su se poslije od nas kupali, a neki se nisu kupali. Što znači da su oni vidjeli, jel, da je ovo kupanje poslije kupanja mrtvoga samo pohvalno i u tom smislu tumačimo ovaj prvi hadis od Ebu Horeire radijallahu anhu kome se kaže ko okupa mrtvoga neka se i on okupa znači ovo nije obavezno kupanje, nego se odnosi i na pohvalno kupanje. Ovaj zadnji hadis od Ibn Omera radijallahu anhu je ispravan. I ovim hadisom objedinjujemo ova dva prethodno izrečena, odnosno suprotna, hadisa. Znači ona su naočigled, ova dva hadisa su naočigled suprotno, međutim ona su u potpunosti tačna njihovo e, tumačenje je također to koje ih u potpunosti dovodi u svijet realnosti. Ibn Mufleh je jedan od učenjaka koji spominje jedno pravilo. A to je, kaže, imamo nekada hadis koji je daif. Hadis koji je daif, znači slab. A on nam govori da je nešto obavezno. On nam govori da je nešto obavezno. Imamo, na primjer, drugi hadis, ali nam govori da je nešto zabranjeno. E, sad kaže, postoji pravilo kod islamskih učenjaka kada se navede hadis da je daif, ali u njemu se navodi obaveza, znači nešto, nečim obavezivanje, ili navodi se znači nešto što se zabranjuje u tome hadisu strogo, stroga znači zabrana i stroga obaveza, u tom slučaju te obaveze i te zabrane se spuštaju na stepen pohvalnosti. Na stepen pohvalnosti. Kao što ovaj hadis koji je prethodno rečen, on je prema većini učenjaka daif, slab, meukuf. Men gassana mejiten Ko okupa mrtvoga, neka se i on okupa. Ovo je imperativ, naredba, jav, obaveza, iz nje je obaveza. A pošto je slav hadis, onda ga tumačimo u smislu pohvalnosti. A kaže, ukoliko hadis nešto zabranjuje, a daif je, onda to spuštamo na stepen kruha odnosno pokuđenost, a ne na stroge, a ne stroge zabrane. Jer muslimani nisu dužni da postupaju po daif hadisu. Znači da izriču zabrane i da nečim druge obavezuju ako je hadis daif. Ali može se reći da je to pohvalno ili da je to da je to pokuđeno. A ne može se reći da je zabranjeno, odnosno da je strogo obavezno kao fars ili vađib. Imamo sad još jednu nedoumicu koja je vezana za ovaj hadis. U hadis kaže u men hamelehu a onaj koji bude nosio mrtvoga neka uzme abdest. Neka uzme abdest. Niko od islamskih učenjaka nije rekao treba uzeti abdest, niti se to ikada čulo iz prethodnih generacija da je neko uzimao abdest nakon nošenja mrtvoga. Što znači da ove riječi felijeta da imaju drugo značenje. Imaju drugo značenje i većina učenjaka kaže da se to odnosi samo isključivo na pranje ruku. Jer vudu u arapskom jeziku može značiti svaku vrstu pranja. Bilo se radi o abdestu, bilo se radi o samom pranju ruku. Pa kažu ovdje se to odnosi na ruke zato što je u onom prethodnom hadisu kojeg smo citirali od Ibn radi radijallahu anhu rečeno šta je rečeno? Ko sjeća? Nego mu je dovoljno samo da šta? da opere ruke, jel tako? Dovoljno je samo da opere ruke i time je završen taj propis. Znači, hasbukum antaksilu i dijekom dovoljno vam je da operete samo ruke. Niste dužni, znači da se kupate nakon kupanja mrtvoga. Jel, ovo hadisa sve jasno, šalo. Idemo na sljedeći hadis, i upamte, znači, ukoliko se kaže negdje da se kupa poslije kupanja mrtvoga, kažemo da je to pohvalno i da to nije obaveza. Ukoliko neko kaže da je obaveza uzeti abdes poslije nošenja mrtvoga, kažemo da je pohvalno oprati ruke, da nije obaveza, nego da je pohvalno oprati, oprati ruke. I da je značenje, znači, ovih riječi vrda, ovaj vudu ovdje znači pranje ruku, a ne znači pranje, pranje svih onih dijelova tijela ili ekstremiteta koji su predviđeni za uzimanje abdesta. Dolazimo do sljedećeg hadisa, a to je 71. hadis iz Bulugul Merama od Abdullaha ibn Ebi Bekra radijallahu anhu أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر kaže se u pismu kojeg je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve napisao Amru ibn Hazmu. Amru ibn Hazmu je stojalo da Kur'an ne dodiruje osim onaj koji je čist. Da Kur'an ne dodiruje osim onaj koji je čist. A vidjet ćemo koje je to, pismo i povodom čega je izrečen ovaj propis. Ovaj hadis, draga braćo, je sahih. On je, on je ispravan. Da vidimo što shvatamo iz ovoga hadisa. Amr ibn Hazm el-Ansari, znači bio je Ensarija, vjerovjesnik ga je poslao u Neđran, u Neđran, kako bi podučavao tamo ljude koji su prihvatili islam vjeri i propisima vjeri. I onda se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve njemu odaslao jedno veliko pismo u kojemu je spomenuo mnoge sunnete i cijeli umet je to pismo prihvatio bez ikakvog dvoumljenja. El Hakim kaže hadis od Amra ibn Hazma sadrži u sebi postavke, odnosno načela Islama. E, sada u tome pismu, između ostalih stvari, stoji, znači kao što se prenosi u ovom hadisu, stoji da Kur'an neće dodirivati osim onaj koji je čist. I sam pisac ove knjige, odnosno onaj koji sabira ove hadise, je naveo ovaj hadis ili dio znači ovoga pisma u smislu zabrane onome koji je u malome hadesu, a to je onaj koji je bez abdesta, koji je bez abdesta da dodiruje Kur'an. A naravno da se to preventivno i onaj preče da se odnosi šta i na onoga koji je u velikom hadesu, odnosno koji je u džunopluku. Koji je u džunopluku. A kasnije ćemo vidjeti da li se to istinski odnosi i na onoga koji je u malom hadesu i velikome, velikome hadesu. Znači, e, Kur'an nam nije dozvoljeno dodirivati, odnosno mushaf nije dodirivati dozvoljeno prema vanštini ovoga hadisa, osim sa nečim što koristimo kao znači prepreku, odnosno kao izolator, kao što su rukavice, kao što je krpa i tako dalje. Ukoliko čovjek znači nema abdesta prema ovome hadisu nije dozvoljeno da dodiruje Kur'an. Ili je u stanju džunupluka nije dozvoljeno da dodiruje direktno Kur'an. Mes u arapskom jeziku označava direktni dodir. Koliko se to čini preko nekoga kao preko neke tkanine ili preko rukavica i tako dalje, onda to nije mes, to nije direktni, nije direktni dodir. Kaže Elvezir ibn Hubeire ibn Hubeire je jedan od velikih ambelijskih učenjaka, kaže svi učenjaci su se usaglasili da nije dozvoljeno onome koji je u malome hadesu, to jeste koji je bez abdesta, da dodiruje mushaf bez takve prepreke, misli se znači bez kakvog izolatora kao što su rukavice. Kaže šejhul Islam, četverca imama, četverca imama, misli se na Ebu Hanifu, koga još? Mama Šafio, Malika i Ahmeda. E, kaže, su se usaglasili da nije dozvoljeno dodirivati mushaf osim čistome čovjeku. Ono što ukazuje Kur'an i sunnet, misli se ovdje na čistoga onaj koji, šta je ovdje čist, koji ima abdest, jel tako? Ono na što ukazuju Kur'an i sunnet, kaže šehhul Islam i temije, da mushaf ne može dodirivati osim onaj koji je čist i nije dozvoljeno onome koji je bez abdesta da ga dodiruje ili još preći po smislu jeste da ga ne dodiruje onaj koji je u pluku To je mišljenje velike većine islamskih učenjaka i ovo mišljenje je poznato od ashaba. Što se tiče maloljetnog djeteta, maloljetnog djeteta u ovom pogledu imamo dva mišljenja. Prvo mišljenje govori da nije dozvoljeno maloljetnom djetetu da dodiruje Kur'an kao što nije dozvoljeno ni odraslom. Drugo mišljenje kaže da je dozvoljeno maloljetnom djetetu da dodiruje Kur'an. Zašto? Zato što ukoliko ne bude dodirivao, proći će ga fursa, to jeste proći će ga prilika da se poduči Kur'anu i da memoriše Kur'an. Pa znači prema drugom mišljenju ukoliko bi dijete dodirivalo Kur'an, hm, u smislu znači čitanje, učenja Kur'ana, memorisanja, pamćenja, hifza, u tom slučaju ne bi bilo to zabranjeno, odnosno e, ovo je odobreno zbog nužde. Preče je znači da dijete se poduči Kur'anu, da hifza Kur'an, da memoriše Kur'an, nego da ga ne dodiruje zato što postoji zato što postoji ova zabra. A posebno kad navedemo znači rašta mišljenja učenjaka u pogledu na što se ovo odnosi illa tahirun da ga ne dodiruje osim onaj koji je koji je čist kaže šejh Abdullah Ebu Betin poznato je u mezhebu to jeste hambelijskom mezhebu da nije dozvoljeno doticati Kur'an i kod imama Ahmeda postoji jedna predaja koja se kaže da je to dozvoljeno što se tiče riječi illa tahirun smije ga dodirivati samo onaj koji je čist. Ove riječi osim čist se odnose na četiri značenja. Odnose se na četiri značenja. Prvo značenje jeste da bude čist od neđaseta. Kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem za mašku kaže ona nije nečista. Za mašku kaže nije nečista. Znači za psa kaže da je nečist, za svinju kaže da je nečista, jel tako? Znači, prvo značenje da je čist, znači da nije, da nije nečist kao što je pas ili svinja i tako dalje. Drugo značenje, znači osim da ga drije onaj čisti, da to bude onaj koji je čist od džunupluka ili dženabeta. Zato što se prenosi kod mama Ahmeda i kod onih koji su sabirali sunene da je vjerovjesnik sallallahu ve rekao La anil laysa Kad ništa čovjeka ne može spriječiti da dodiruje Kur'an osim džunupluka. Osim džunupluka. Pogledajmo, sad je to koje je bilo značenje. Drugo značenje. Treće značenje jeste značenje da se misli ovdje osim onaj koji je čist da se misli na muslimana općenito i to je eh, kako kažu učenjaci abstraktna čistoća ili nečistoća pa Ka, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala innamel mušrikune neđes u istinu su mušrici prljavi nisu oni prljavi znači fizički nego su prljavi po svome i atikadu to jeste po svome uvjerenju to je treće značenje to je treće značenje i četvrto značenje jeste da Kur'an dodiruje osim samo onaj koji je čist, ne dodiruje ga osim onaj koji je čist, jeste onaj koji ima abdest u oba sahiha se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao la salate ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda Allah neće primiti nama e, namaz jednog od vas kada on izgubi abdest dok ga ne uzme sve dok ne uzme na novo abdest nanovo abdest. Znači, sva ova značenja koje smo naveli, četiri značenja, označavaju tu čistoću u šerijatu. I zato nema ni jedne stvari koja bi nam odredila i rekla ovo se isključivo odnosi na jedno od ove četiri stvari. Kada se kaže illa tahirun, da Kur'an ne dodirio osim onaj koji je čist, znači u šerijetu nema direktnog teksta ni u Kur'anu ni u sunnetu poslanika sallallahu ve koji nam određuje i govori tačno znači ovo se odnosi ili na onoga koji je u džunupluku ili onoga koji nema abdesta ili se odnosi na mušrika tako da znači nema te stvari stoga je najpreće da ovo protumačimo u onom značenju koji je najolakšaniji koje je najlakše, a ono se odnosi na šta? Onoga koji je bez, bez abdesta. Zato što je to najsigurnije. I to je također u saglasnosti sa pravcem velike većine islamskih učenjaka koje smo prije napomenuli. Znači velika većina islamskih učenjaka smatra da se to odnosi na šta? Na abdest, znači Kur'an osim onaj koji ima abdest. Preče je znači od toga da ga ne smije dodirivati onaj koji je džunup. Preče od toga je također onaj da ga ne smije dodirati koji je mušrik. Tako. Dobro. Međutim, sve ovo što smo rekli, to nam ne daje jedan potpuni i kategorički dokaz. Da je strogo zabranjeno onome koji nema abdesta da dodirije mushaf. Znači ne smijemo reći znači da je to strogo, da je to strogo zabranjeno. Jer postoji znači oko toga ipak ipak jedna sumnja, postoji oko ovoga značenja sumnja. Znači mi ovo uzmamo iz preventive, govorimo o mišljenju iz preventive, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Kažemo, ako neko pita smijem li dodirivati mushaf, bez abdesta kažemo da je bolje da se ne dodiruje. Ali nećemo reći to ti je haram i ako dodirneš mushaf bez abdesta da se počinio veliki grijeh i da će to odvesti u džehennem i tako dalje. Ne. Jeste. Evo kažemo da to nije pohvalno. Kaže Ibn Rušt. Ibn Rušt, znači malikijski učenjak iz Endelusa, razlog njihoga razilaženja jeste dvoumljenje i nejasnoća ajeta u kome se kaže La yamassuhu illa al A Kur'an dodiruju samo oni koji su čisti. Dio učenjaka smatra se odnosi na ljude, a dio učenjaka smatra se odnosi na meleke koji prenose Kur'an iz ili koji su prenosili Kur'an iz levhi mahfuza. Kao što je Džibril selam da je prenosio Kur'an iz levhi mahfuza. Pa je on isključivo dodirivao kao čist. Ha. To je jedno mišljenje. A zatim, neki kažu možda je ovaj ajet samo naveden informativno. La je mesuhu Njega dodiruju samo čisti. Jel? Allah subhanahu wa ta'ala to dao kao informacija, nije ovdje rekao jel, to kao naredbu. Znači dodiruju ga čisti. Ha. Dodiruju ga samo oni koji su dodiruju ga samo oni koji su čisti. Svatate to? A ne kao znači da je rekao dužni su da oni koji ga dodiruju da budu čisti, nego dodiruju ga čisti, bilo se odnosi na meleke, bilo se odnosi na muslimane. Ko to shvata samo informativno, onda kaže da se Kur'an može dodirivati bez abdesta. Znači, ko to shvata samo kao informaciju, la mesuhu ilal mutahharun, dodiruju ga samo oni koji su čisti, onda kažu da se Kur'an može dodirivati bez abdesta. A ko to e, kaže ili ko shvata da je u ajetu dokaz za uzimanje abdesta i da je e, taharet uslov za dodirivanje mushafa, onda obavezuje, znači da se i abdest uzme. Međutim, ne postoji jasni dokazni u Kur'anu, ni u sunnetu koji nam to stavlja u obavezu da imamo s prilikom uzrivanja mushafa. Ali kažemo da je bolje, da je to sigurnije i da je to preventivnije za muslimana. Također u hadisu vidimo jedan veliki respekt prema Kur'anu i obaveza je poštivati Kur'an. Nije dozvoljeno dodirivati mushaf niti ga približavati kakvome neđasetu. Nije dozvoljeno mushaf ostavljati na mjestu koje ne priliči tome kao da ga ostavljamo na podul, tako na mjestu gdje će biti E, Kur'an, odnosno mushaf, podcijenjen. Nije dozvoljeno da stavljamo mushaf pored nekakvih slika, jer time se pocijenjuje mushaf. Nije dozvoljeno znači zakačiti mushaf ili staviti ga pored nekakvih kipova, slika i tako dalje. Nije dozvoljeno staviti i citirati mushaf na mjesto zabave, igre, svirke. Nije dozvoljeno također držati mushaf jer se time podcjenjuje na mjestu gdje se uživa duhan, alkohol i tako dalje. Nije dozvoljeno držati također mushaf, znači sve to respekt prema mushafu, gdje se čuju kakvi ružni glasovi i slično tome, jer to je sve jedan od razloga udaljavanja od Allahove knjige i podcjenjivanja Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. sa prijevodom nije obaveza abdest uzeti, pogotovo znači ako se radi prijevodu, jer prijevod Kur'ana nije Kur'an. Prijevod Kur'ana nije Kur'an. Znači, samo Samo, ako se radi o Ako ima znači i prijevod i originalni tekst, onda je obaveza uzeti abdest. Znači, Jeste. Rećem pohvalno uzeti abdest, ne obaveza. Znači, ima, ima. Od Ajše radijallahu anha dolazimo do 72. hadisa Prenosi se da je rekla Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jezkurullaha ala kulli ahjanihi. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam bi spominjao Allaha u svim svojim okolnostima. Hadis prenosi imam muslim, znači hadis je vjerodostojan. Znači, hadis nam potvrđuje jednu osnovu, a to je spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala u svakoj situaciji. Pa makar čovjek bio bez abdesta ili bio džunup je čovjek koji je dozvoljeno u takvim okolnostima da čini tespih izgovarajući riječi subhanallah, da izgovara tehlil, to jeste la ilaha illallah, tekbir, da izgovara Allahu akbar, tahmi e, tahmid, da izgovara riječ alhamdulillah, i znači e, sve vjerodostojne zikrove bilo da se radi čak i o zikrovima iz Kur'ana Kerima koji je dozvoljeno to znači izgovara u svim okolnostima bilo da se radi o stanju bez abdesta ili da se radi o stanju džunupluka. U sam zikr, pojam vikra spomljen Allah subhanahu wa ta'ala, ulazi i učenje Kur'ana. Ali, učenje Kur'ana je posebno određeno hadisom od Alija radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi wasallam sellem yukri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Vjerovjesnik sallallahu alejhi wasallam bi nas podučavao učenju Kur'ana ukoliko ne bi bio džunup ukoliko ne bi bio džunup. Hadis je vjerodostojan, a prenosi ga imam Ahmed i prenosi se također u sunenima. Također hadis se odnosi i na okolnosti znači mokraće ili mokrenja, velike nužde iz spolnog općenja. Znači to nisu mjesta niti priliči da se tada spominju riječi iz Kur'ana, da se uči Kur'an. To znate rade sam siherbaz. Ukoliko se znači taj zikr čini jezikom. Koliko se čini jezikom. Međutim, ukoliko se čini srcem, onda je dozvoljeno to i ovim okolnostima. To jeste, dozvoljeno je srcem da spominješ Allah subhanahu wa ta'ala, pa makar bilo u WC, odnosno u zahodu. Jel tako? Dozvoljeno je to da činiš ali nije dozvoljeno da jezikom spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala u takvim okolnostima. Znači, a ono što zaključujemo iz hadisa Aisha radijallahu anha da se to isključivo odnosi na jezik. Također, e, ovaj hadis je došao i u značenju časnoga ajeta u kome se kaže الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض oni koji spominju Allaha znači stojeći sjedeći i na svojim bokovima i razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje znači i u kontekstu ovoga hadisa također dolazi i ovaj ajet da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao Allah subhanahu wa taala u svim u svim okolnostima. Inša Allah, htjela, znači sljedeći put ćemo govoriti o također teme čime se gubi abdest. Sa ovim smo večeras završili da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na slušanju ahiru davana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.